alaihi wasallam katika sunna yake kama tutakavyoona فهو باب عظيم من أبواب الإحسان kuwasamehe watu ni mlango mkubwa mno katika milango ya kuwafanyia watu wema قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح basi wasamehe na waache إن الله يحب المحسنين hakika Allah huwapenda wafanyao wema kwa ikiwa una tabia ya kusamehe basi jua wewe waingia katika wale anaowapenda Allah subhanahu wa ta'ala sababu waingia kwa katika muhsinin na wafanyia watu wema وهو باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران كذلك نملانغو عظيم كتك milango ya mja kupata rehma za Allah na قال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا نمك سميه na mkapuuza kaacha na mkaghufiria fa inna allaha ghafurur rahim basi hakika allah ni mwingi wa maghfira mwenye kurehemu bimaana nyinyi pia atawaghufuria makosa yenu na kuwarehemu kwa kuwa nyinyi mmewasamehe wenzenu waljazau min jinsi al-amali na ukiangalia makini utakuta hili jambo liko katika mambo mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kujipamba nayo kuwa pindi tukijipamba na mambo hayo na Allah subhanahu wa ta'ala pia sisi ataamiliana na sisi kama tunavyoamiliana na wenzetu tukisamehe na Allah subhanahu wa ta'ala sisi atatusamehe وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب السلام عليكم كيف حالك na <clears throat> jambo la kusamehe ni sababu au ni mlango katika milango adhimu ya kupata ajiri kubwa sana na thawabu nyingi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله na mwenye kusamehe na akasuluhisha basi huyo malipo yake yapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja hakutaja malipo yake nini kuonyesha ukubwa wa malipo atakayoyapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu Allah subhanahu wa ta'ala asipotaja malipo ya amali akasema ajiri yake iko kwangu mimi basi bila shaka ajiri ile itakuwa ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mfano wake ni kama mfano wa maneno ya hadithi iliyokuja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumzia somo akasema asomu li wa ana ajzi bihi wacha amali zote ambazo mja ulipa moja kwa mara kumi ibada ya somo Allah akasema hii ni yangu mimi ndiyo nitakayemlipa mja wangu hakutaja ajiri yake ni nani ni kiasi gani bali Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa ibada kama hizi pia kataja ibada ya subra akasema innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kwa hakuna anayejua ajri ya amali hizi na mfano wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na mojawapo katika amali hizo ni hii aliyotaja katika hii aya faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah huyo ajri yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala وهو باب رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن كذلك ni mlango wa daraja za juu kiwa atakamje kufaulu kupata pepo ya Allah na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala basi ni ajipambe na tabia ya kusamehe قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين subhanallah tabiri za Qur'an ziko daqiq sana angalia Allah alivyozungumzia kuhusu dunia kwenda kutafuta riziki amesema famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi tumia jina mashi tembea tu mashi alivyozungumzia kwa mfano ibada ya swala ya Ijumaa kwa kuwa swala ya Ijumaa ni jambo linalofungamana akhira akasema يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة آه، فاسعوا أقسم فامشوا فاسعوا كمبرين سأبو لجام ولا فمامان آخر علي بويز ممزية جنة أقسم أقسمانين وسارعوا إنديني هراكة سانا نينديني هراكة إلى مغفرة من ربكم وجنة na alivyozungumzia Allah subhanahu wa ta'ala kumwendea yeye na kurudi kwake akasema fafirru ila Allah zaidi fafirru kimbieni angalia taabiri za Qur'an kila kilichozungumzwa kilichokuwa na muhimu zaidi ikatumiwa neno ambalo ni zaidi kuliko lingine hapa akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna na endeni haraka maghfira kutoka kwa Mola wenu na pepo pepo ambayo ardhuha samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi iliyoandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu hiyo pepo fikiria mtu mmoja ikiwa atapewa pepo kubwa kiasi hiki kisha na mwenzake apewe itakuwa kubwa kiasi gani pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> na hapo ukisikia ardhu wa samawati wal-ardh usifikirie hii dunia ambayo wewe au hii sehemu ambayo wewe waishi Mombasa ukaangalia mbingu na ardhi basi itakuwa kama hivi ah ikiwa adna adna daraja fi ljanna Allah subhanahu wa ta'ala atampa mja wake mfano wa hii dunia mara ngapi 10 marat mara kumi huyu yuko chini kabisa yule daraja ya chini ya mwisho yule ukubwa wa pepo yake ni hii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 kitu Aa. hata katika hali yake pia ya uzito pia ana njia zake kwa kadri ya vile Allah alivyomwezesha atoa والكاظمين الغيظ na wanaozuia ghadhabu ana hasira lakini haitekelezi hasira yake ajizuia walafina 'anil nas na wasamehevu kwa watu kisha Allah akasema wallahu yuhibbul muhsinin na Allah subhanahu wa ta'ala huwapenda wafanyao wema awapenda wale wanaofanya wema bimaana anayesifika na sifa hizi huyu Allah subhanahu wa ta'ala ampenda wallahu yuhibbul muhsinin وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا na watu wa msamaha wale wingi wenye kusamehe watu hawa ndio wako karibu zaidi na kuhakiki kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akilizungumzia hilo asema وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى نكو سمهيانا نكو كليو كريب زيدنا أشمه والعفو نيرجينا إلي العفو اسم من أسماء الله الحسنى ni jina miongoni mwa majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala <laughs> na sisi طلاب العلم tutakikana tuwe ni mfano mzuri wa kuishi na wenzetu na haya tunaoyazungumza kwa sababu mara nyingi yatokea moja kumkosea mwenzake katika njia moja au nyingine na ikiwa huwezi kuishi na wenzako na tabia hii basi utapata tabu sana wallahi yaweza kusababishia maradhi sizungumzii maradhi yale ya, ya kinafsi tu bali hata sasa juzi nimeona clip moja ya daktari wa Saudi azungumza azungumza kuhusu maradhi ya hii kuna uvimbe wa wa ubongo sijui brain tuma kitu kama hiyo vimbe wa ubongo asema yeye ni daktari ametakhasas katika maradhi hayo yueleza kwa tajruba kuwa ashaona wagonjwa kadhaa ambao wana uvimbe katika akili katika ubongo ambao hali yao si nzuri kisha wakaja baadaye akiwapima ule uvimbe umeondoka Nasema siwezi kusema mananukuu maneno ni maana ya maneno yake kuwa siwezi kusema kuwa sababu ni hii lakini zaidi wagonjwa wengi mmewaona wamepatwa na maradhi hayo kwa sababu walikuwa waishi na hasira ana mambo msumbua kichwa yamtia hasira mpaka yamsababishia uvimbe katika ubongo wake سبحان الله ya يمتوم صلى الله عليه وسلم مفوق la لا تغضب لا تغضب هي سنتنس فوق sana من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب إلى صحابة أوصني يا رسول الله قال لا تغضب فردد مرارا أوصني يا رسول الله أوصني يا رسول قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب سمناك وسوى ناسيرة م -م. maana yake jizuie katika hasira yako na bora zaidi samehe utajitoa dhiki katika moyo wako ukiwa wewe walala na hasira zako na hata usingizi upate vizuri umefura tu kila ukifanya kitu kidogo umenuna a ah, a ah. khudh al afw wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin subhanallah kitu gani Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hawakutupa njia kitu gani usitaraji kuna wako baadhi ya watu wataka lile jambo lifanyike lazima liwe mia filmia lisipungue hata kidogo hata kidogo lazima liwe kamili lakini huwezi kupata mtu yuko kamili kila mmoja ana kasoro zake hata wewe unaitaka hivyo pia una kasoro yako sasa wakati mwingine kwa kuwa mtu ataka lile jambo liwe hivyo ataka ane, wale anaoishi nao wale lazima tabia yao iwe hawana makosa hawakosei watu na hili haliwezekani hata ukaishi peke yako pia tuseme ukatoka ukaenda zako kwenye jabali juu kule ukaenda kuishi sio uko peke yako atatokea nyoka atakuuma sifikiri ndio usalimika hakuna uwezi kusalimika hakuna mahali hapa dunia hii kama waishi katika hii dunia hakuna mahali utaketi eti hakuna mtu atakukosea lakini wayachukuliaje kuna watu bwana akipeleka gari tu apeleke gari hapa mpaka mjini nini yule baba wewe vipi wewe eh baba wewe utashikwa na maradhi ya moyo wewe puuza tu mara mpita gari kwa mbio <clears throat> sasa nini yule utafikiri yomsikia hata hakusikii wewe leo mimi asubuhi naona tulikuwa tufanya uh, walking hivi mara kapita gari mbio <clears throat> sasa kuna jamaa ako pale jinga mkubwa wewe maana bana mpaka gari limpotea bana kuna watu wengine bana iwa kusikia wajibebesha dhiki tu bure sasa kuna mambo yapuuze wallahi ukifanya hivyo utakaa salama kabisa moyo wako baridi ah, acha yule fulani bwana ankukosea hivi kidogo ah puuza tu na wala usitarajie utapata kwa mtu unaekaa naye tabia zake ziwe mia kwa mia ukipata asilimia sitini shukuru alhamdulillah sema alhamdulillah khudh alafu wa'mur bil'urf wa'rid an jahilin ishi na hizi kaida za kisheria utaishi katika raha maisha yako na hii haimaanishi kuwa basi umwache yule mtu awe muovu awe vilala umwambie lakini usibebe mambo katika moyo wako yatakutia dhiki achana nao kwa sababu hili jambo utalipata kwa mke wako nyumbani utalipata kwa watoto wako atakuudhi atakufanya hivi atakufanya vile sasa lazima uishi katika kuyafahamu haya wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim basi hivi la sivyo kutabakia wawili pamoja hakutabakia wawili pamoja sasa kuna baadhi ya watu yani akikasirishwa aki na mtu basi maisha yake yeye amsamehe tena usema bwana sikusamehe wewe fi dunya wal akhirah hapa duniani kesho akhira sikusamehe basi na aje yule aliyemkosea basi nisamehe bwana pole najua ninakukosea mimi nakuomba msamaha mimi nishakwambia sikusamehe fi dunya wal akhirah si yuko mwenye kusamehe lakini si maadamu nia yake atakamsamaha na wewe hutaki kumsamehe yuko Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe sasa wewe wafanya kusudi wapita mipaka mpaka mtu aje kukuomba na msamaha na juu yake mimi sikusamehe kwani amekosea kosa gani hilo wakati Allah jalla fi dhambi ya shirki akija mja wake kwake yeye akatubia nayo amsamehe kufur kufur قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف waambie bwana wakikomeka na kufuru yao watasamewa yote yaliyopita angalia ashabul ukhdud pamoja na kuwa wamewaadhibu waja wa Allah wakawatia katika shimo la moto wakawamaliza wakawaua wengi tu Allah subhanahu wa ta'ala asema innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu bimaana law tabu lataba Allahu alayhi subhanallah pamoja na kuwa wamewaadhibu vipenzi vyake waja wake bado awaelekeza katika nini tauba ثم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم لكن لو كما ungetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah angewasamehe chukua mfano mzuri huo هو العفو اسم من أسماء الله الحسنى والعفو صفة من صفاته كل كتوم سماها نصفة كتك صفة ذاك الله نموينك سماه سبحانه وتعالى وهو الذي يمحو السيئات ان الله سبحانه وتعالى ان يفوت ما ذنبي مكوس ويتجاوز عن المعاصي اسميه معصيه وهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا الله حكواچا uko nyuma بمعنى هي صفه هينا منزواكي na yaendelea kubakia kuwa ni sifa yake kusamehe ajulikana na jambo la kusamehe subhanahu wa ta'ala وبالصفح والغفران موصوفا na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusamehe na kumghufuria mja wake hii ni sifa anaosifiwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala daima قال تعالى وكان الله غفورا رحيما هذا يدل على الاستمرار دائما الله سبحانه وتعالى ni mwingi wa maghfira na mwingi wa kurehemu waja wake وهو سبحانه يحب العفو na yeye Allah subhanahu wa ta'ala apenda na tumetaja hapa mara nyingi wallahu yuhibbul muhsinin aipenda hii tabia ya mja kuwa ni mwingi wa kufanya nini wa kusamehe yeye ni sifa yake na apenda kwa waja wake wawe watapambika na sifa kama hii ya kusamehe wenzao wawe ni wenye kuwasamehe wenzao وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول نمتوم صلى الله عليه وسلم أمن فنديش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو أتسم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ألي صلى الله عليه وسلم نكجوك وهين وليلة القدر nisemeje ya rasulullah nikiona alama kuwa ndio niko katika usiku wenye cheo nisemeje ya rasulullah hakumwambia maneno marefu sahali sana allahumma innaka afuwun ewe allah hakika wewe ni mwingi wa kusamehe tena tuhibbul afwa wapenda kusamehe wapenda jambo la msamaha fa'fu anni basi nisamee mimi uniafu unisalimishe kutokana na kila aina ya maafa sababu ndio afu Allah anapokusamea akusalimisha wewe kutokana na kila aina ya maafa na ndio dua ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha ammi yake al-Abbas akamsalillaha al-afiyah hii dua mtu aweza kuiona ni, ni fupi hivi lakini subhanallah wallahi hii dua Allah akikubalia wewe خلاص يعني وشفاول في الدنيا والآخرة الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى siku moja katika darsa ile za kisa katika mwezi wa Ramadhani nasema kuwa alitoka kwa ajili ya nafikiri atoka msikitini ama almuhimu alikuwa enda kujaza mafuta gari yake wana kwenye mahatatul benzini hizi petrol station akawakuta vijana ubavuni bwana ramadhani bwana kumi la mwisho wako kwenye gari wapiga debe yao ah debe nyimbo sema nikashuka kwenye gari yangu nikaenda. Wajua hawa vijana wanaofanya hivyo wakikuona tu wewe sura zako za mtu wa dini dini pale uweza kuanza kufanya nini? Ah akasalimia asalamu alaykum, naomba kidogo zima, vipi hali zenu zima. Wajua leo tuko katika siku kumi za mwisho za Ramadhani, na yawezekana tuwezi kujua, yaweza kuwa tulqadri Qadri leo. Sema nikawaeleza hivyo shana Kasema ilikuwa kuna kitu kimoja nataka kuwakumbusha tu peke yake. Leo kithirisheni kusema Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hii dua Mtume sallallahu alaihi wasallam amfundisha mke wake Aisha radhiyallahu anha. Jaribuni kukariri. Sikuwaambia waende wakaswali qiyamul layl ama nini, hebu kariri ni hii dua tu basi. Kisha sema nikaondoka. shekha asema siku moja amealikwa mahali muhadhara mji fulani wa Saudi sema nikienda kule katika kuingia nikapokelewa na kijana ana ndevu na nini kansalimia kanambia bwana shekho nikumbuka mimi ambia sikumbuki kwani tulionana wapi asema wakumbuka kuna siku ulikutana na vijana kwenye petrol station Ramadhani wamewasha manyimbo na nini asema yeye eh, nakumbuka sasa basi mimi mmoja wao katika wale waliokuwa pale katika ile gari ile dua uliotufundisha tukawa kariri wallahi imekuwa sababu ya sisi kupata hidaya na yale mambo hatuna tena sema huyu kijana mmemwona kaniambia sasa huwezi kujua waweza kuona hii dua ah, maneno machache lakini muombe Allah nayo akiitakabalia hii dua imekusanya khair ya dunia na akhira fahuwa yuhibbu an yafua an 'abdihi Allah yuwapenda kumsamehe mja wake hili muhimu kueleweka Allah yuwapenda kumsamehe mja wake sababu wakati mwingine shetani aweza kujilia umefanya dhambi unataka kurudi kwa Allah akupa wewe wewe wewe utasamehewa wewe kwa ile kosa ulifanya wewe husamehewi wewe wewe hivi na hivi shetani waje yakupa fikra kama hizo lakini jua ewe mwanadamu Allah yuwapenda kukusamehe yuhibbu an ya'fu an 'abdihi wa yuhibbu min 'ibadihi an ya'fu an ikhwanihim na kadhalika apenda kwa waja wake kuwasamehe ndugu zao قال الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم مكسامي مكبوزا مكغفرية الله سبحانه وتعالى نمينجي وكغفرية وات وكسامي وات نمينجي ورحمة كذلك وقال تعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا مكذهريش خيري أو مكيفيشا أو مكيسميه موفو حقيقة الله سبحانه وتعالى نموينجي وكسميه تينا نمويزا وكلا كيتو فحري بالمؤمن أن يقف وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات takikana sana yampasa muislamu awe atasimama kisimamo cha kuwa mkweli na nafsi yake akizingatia hizi aya wa mutadabbiran lihadhihi alhidayat awe atazingatia miongozo hii uongofu kuja katika hizi aya na maelekezo haya thumma yanzur kisha ajitizame ila waqi'ihi وحقيقة حاله في هذا الباب أجيانغاليه yeye alivyo na uhakika yeye je yuko katika hawa waliosifiwa katika hizi aya كظم الغيظ والعفو عن المسيء akawa ataidhibiti hasira yake na kumsamehe aliyemkosea wasafhi anhu na akawa ataachilia mbali ile alilokosewa atapuuza watajawuzi an isaati atamsamehe yule aliyemkosea kwa lile kosa lake واعظم بها من خصله لا تنهض لفعلها الا القلوب الصادقه والنفوس الكبيره المؤيده بالمعونه والتوفيق من الله تبارك وتعالى ni sifa kubwa iliyoje adhimu iliyoje ambayo hakuna anayeweza kusimama kuitekeleza isipokuwa wale wenye nyoyo ambazo zina ukweli na nafsi kubwa ambazo zaangalia mambo kwa upeo mwingine mkubwa zaidi kuliko yale yanaonekana mbele ya macho yake zilizosaidiwa nafsi hizo kwa msaada na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala hao basi watasifika na nawaambieni hivi ona wewe za kwenda na hiki kitabu sisi tumesoma sio hapo ukasema mashallah wacha na mimi pia nikasomeshe hizi tabia nzuri nzuri hizi ngoja uje upatikane ndio ujulikane unayo tabia hii kusoma ni kitu kingine na kutekeleza ni kitu kingine ni ukweli kusoma ni kitu kingine na ku... ikiwa hii ndiyo hali ambayo Allah ameieleza kwa huyu mwenye kusamehe kwa nini itokee baina ya tulabu ilmi tabu katika wakati mwingine kuleta sulhu ikiwa ni wakweli mi mimi ni kweli wakati mwingine kuweza kuwa wamekosana watu wa sunna kwa mfano waweza kuona ni watu wa sunna wako katika manhaji moja wote ni ndugu moja kisha wakosana wapata tabu kweli kweli kuleta sulhu kila mmoja avutia huko avutia huko wakosana balaa ikiwa ni wa kweli ni wa kweli hao basi wallahi yatosha aya moja tu ukisomewa ya kusamea ukasema ah potelea mbali bwana kwani nini bwana kesho kuna ajiri kubwa mbele ya Allah lakini ukamwona mtu ameng'ang'ana mpe mwambie haya huu mlango naomba usomeshe kisha utasikia basi twaomba tuwe tu wenye kusamehe wewe na watu wafanya tu wasoma tu eh ndio nawaambia kusoma kitu kingine na kutekeleza kitu kingine watu wafeli sana hapa sana na mimi sizungumzii kuwa mtu wa kufanyia kibri la awezekana yule mwenzake amwambia basi mimi ninakosi pengine aliye na machozi msamehe bwana basi na wakati mwingine yule anayeomba msamaha ndiye aliyekosewa mimi nawaambia na msamshaketi vikao vya sulhu vingi najua nazungumza nini wakati mwingine wallahi mimi nimeona watu wana nufusi kabira subhanallah mpaka wakati mwingine unaweza kushangaa ankosewa yeye amfanyiwa uovu yeye kisha yeye ndio yomba msamaha na yule mkosi yule sikusamee wewe mpumbavu wallahi wewe mpumbavu sana yani imfikia hali mtu ameteremka kiasi hiki kuwa wewe ndio umemkosea akuomba msamaha wewe kwa kuwa aona ya nini ili jambo lilete balaa na we ndugu yangu tuko pamoja twenda pamoja tufanya dawa pamoja basi bwana mimi ndo nilikukosea na wewe ndo ulimkosea mimi ndio nilikukosea na kuomba nisamee kisha yule aliyekosa yule chama mimi sikusamee bwana minyana hapo aminyana mimi sikusamee sasa wewe mwenye kusuluhisha sasa waligeuza wambia sasa wewe sikiliza wewe we sikiliza wakati mwingine yabidi utumie maneno makali wewe wacha upumbavu wewe sikiliza vizuri wewe ndio uliyekosea elewa hapa wewe umemkosea huyu si huyu amekukosea wewe na yeye wakuomba wewe msamaha kisha ambaye sikusamee umsamee nini wewe ndio uombe msamaha mtu ashakuteremkia kiasi hiki kisha umwambia mimi sikusamee hii tabia mbaya sana wallahi wewe hutaki msamaha ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum hampendi nyinyi Allah wasamehe sasa kuna mambo mengine ya ajabu mimi nazungumzia hapa tulab sizungumzie watu kawaida huko kwenye watu wa kawaida ndio balaa kabisa wale ndio hawaelewi sasa mimi nazungumzia wale wenye kuelewa ha maneno mmetumia makali hapa kwa sababu wakusudiwa nani ni wale wa, waelewa kesho watatoa hutuba hapa Ijumaa mashaallah basi watu wasameheane wewe wafanya wewe unayezungumza wafanya hivyo ushawahi kukosewa wewe ukasamehe kisha ukafanya kama mbele lile jambo halikutokea basi bwana yashaisha ukasema ah ile jambo tufanye kama kama halijatokea kabisa ukafuta ule ile safha kabisa waweza kila mmoja ajiangalie nafsi yake makini sana ndio hapa shekhe asema zingatia makini haya maneno uliyosikia hizi aya hizi zingatia makini sana subhanallah wallahi utakuja kujiona ni mukassir jiddan taksir iko kubwa sana katika jambo hili tuko nalo tusunga nalo polepole inshallah huku tukikumbushana asa tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala ajaalie iwe ni tabia yetu kuwasamehe wale waliotukosea subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik